more shots until you're rolling. We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la la. Man, I can't from my dirt, dirt, dirt, dirt.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 yeah Girl, gotta work for me Can you make it clap, no hands for me it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it work like my time, she. She ride it like a 63.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 Putting overtime on your body C'est presque avec vous sur Skyrock, il est 6h, c'est la surprise du jour. <laughs> On va écouter euh, le son de Drake pour attaquer euh, l'émission ensemble, Morning de l'été, rap RB. Drake avec One Dance. Le premier son de l'émission à trouver juste avant les infos avec Rémi, l'actualité de ce vendredi 29 juillet. Comment ça va Rémi Bon ça va, tranquillou. Bon, il a le t-shirt de l'été. Ah il est prêt pour euh, les infos et on attaque avec la météo, c'est parti. Et une journée plutôt agréable, hein. le soleil sera bien présent partout encore une fois, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps là qu'on a euh, du beau temps. des averses, ouais, bah, heureusement. on <laughs> a déjà pas eu de printemps euh. <laughs> des averses prévues ce matin de la Lorraine au Pays de la Loire mais ça ira mieux au fil des heures. Demain samedi, il fera beau en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest avec des orages à l'est et puis des orages qui vont euh, s'intensifier dimanche toujours sur une large moitié est, alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin, on a 12 degrés à euh, Aurillac, 14 à Cherbourg, 15 à Blois et à Clermont-Ferrand, 16 euh, du côté de Bordeaux et de Lille, 17 à Biarritz et à Auxerre, 18 à Lyon, 19 à Paris, 21 à Marseille et à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 au Havre, 22 à 23 à Lille, 24 à Beauvais, 26 à Nancy, à Paris, 28 à Strasbourg, 29 à Bastia, 30 à Marseille et à Saint-Etienne, 32 à Toulouse, 33 à Lyon et jusqu'à 35. Euh, du côté de Manos, que la pollution, c'est plutôt bon cette fin de semaine. Les indices sont compris. Entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. On fera tourner la première roulette hein, de la journée tout à l'heure. Soyez là pour Planète Rap 2016, la triple compile et l'enceinte qui va dans l'eau, la Monster Backfloat. On continue avec la suite de l'actu. Il faudra de la patience ce week-end sur les routes. Ça y est, nous y sommes. C'est le traditionnel chassé-croisé des vacances d'été entre juilletistes et haussiens. Bison futé sort le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange pour les retours. La circulation euh, sera difficile dès la fin de la matinée jusqu'à ce soir. Demain, journée la plus compliquée de l'été, classée noire carrément. Les premiers ralentissements apparaîtront euh, dès 4 heures du matin. Soyez prudents. Et si vous comptez faire la fête pendant vos vacances, eh bien n'oubliez pas que Sam est votre meilleur ami. Inutile de vous rappeler le slogan, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Un troisième jour de grève des hôtesses et des stewards chez Air France. Les syndicat demande la prolongation des accords d'entreprise sur la rémunération et les conditions de travail. Plus de 80% des vols assurés aujourd'hui. Si vous êtes concerné, vous pouvez vous rendre sur le site de la compagnie. Les obsèques de Jacques Hamel célébré mardi en la cathédrale de Rouen. Une messe sera organisée dimanche et le Conseil français du culte musulman propose aux fidèles de s'y rendre par solidarité. L'église appelle les catholiques à une journée de jeûne en mémoire du prêtre assassiné. 3500 personnes se sont réunies hier à saint etienne du Rouvray. Au niveau de l'enquête, on en sait plus concernant les deux terroristes qui ont attaqué l'église, l'identité du deuxième djihadiste a été révélée hier. Une nouvelle vidéo a été diffusée où on voit menacer la France et s'adresser directement à François Hollande et à Manuel Valls. Quatre personnes, dont un individu fiché S, sont actuellement en garde à vue. Pas de violence, mais pas d'infection non plus. La question est donc posée. De quoi est mort Adama Traoré Le jeune homme est décédé il y a dix jours alors qu'il était interpellé dans le Val d'Oise, en région parisienne. La deuxième autopsie n'a pas révélé de soucis de santé comme la première. L'avocat de la famille a dit ne pas comprendre et demande une troisième expertise. Sa mort avait entraîné plusieurs nuits de violence à Beaumont et à Persan. Du sport et du foot, pas de miracle hier pour euh, les clubs français au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match nul et vierge 0-0 entre Saint-Etienne et l'AEK Athènes. Match nul également, un but partout entre Lille et Kabbalah. Kabbalah, c'est en Azerbaïdjan. Oula <laughs> Oui, je suis en train de me dire, ouais, où c'est Azerbaïdjan. Ok. Merci Rémi, le prochain point sur l'actu tout à l'heure Ouais, tout à l'heure. Allez, nous on attaque. Nouvelle heure de son ensemble sur Skyrock. Salut à tous ceux qui se réveillent. Bon réveil à vous. Il est à euh, 6h04 pour tous ceux qui se sont pas couchés, qui ont fait la fête par exemple, ceux qui ont fait des vacances ou ceux qui ont euh, peut-être bossé hein, toute la nuit. Bon courage à vous. En tout cas, euh, qu'il soit tôt ou tard, on a du bon son ici sur Skyrock et on attaque donc cette journée avec Drake. One, Dance, vite et Jules juste après, ça les dérange. Puis le tout nouveau Major Laser avec Justin Bieber à suivre sur Skyrock.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 Rap and R&B. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock. Skyrock. Urban Music. Non-stop. je Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la fin je sais les dérange, je sais les dérange, je sais qui pensent sur mon dos. Mon marche à la fin je sais les dérange, je sais les dérange, je qui pense sur mon dos. On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. pas pas que j'en fais trop. regarde la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. que ça les J'ai que ça les sais J'aime qui passe son moto. Nous on marche à la parole. que ça les dérange Je ça les déranger. qui passe son moto. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre Où on va d'où on vient on va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je que ça les dérange, je que ça les dérange. Je qui qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, je que ça les dérange. j'ai qui pense pensent sur Nous, on marche à la parole. rien foutre. Nouveauté. Nouveauté Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Black M qui arrive pour la rentrée. Il est 6h17. Euh, bon réveil à tous. Bonne matinée. Bon vendredi. Bientôt le week-end. Et la suite du son avec Justin Timberlake. Bon, je parle du week-end pour ceux qui taffent, hein, ceux qui sont en vacances, bien sûr. <laughs> C'est toujours le week-end là pour vous. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling et le tout nouveau jules juste après avec mon bijou sur Skyrock. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planet, Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Duel Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Ready Écoute Skyrock à tout moment. Envoie roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planet Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backflow étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. 2016. La compile officielle pour un été. promis sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Independence des résurgences. Je les vois dans mes rêves. Quand les aliens et les humains se rencontrent, tu te sens trop seul sans moi. La chaleur monte. Il y a comme une tension palpable dans l'air, non Et cela finit toujours en feu d'artifice.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 Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. C'est mon bijou je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. dans mon bisou. de son album qui est dispo. On vient écouter Mon Bijou et la suite du son avec Drake Rihanna. C'est leur nouveau duo, extrait de l'album de Drake, Too Good. Ça débarque sur Skyrock. Là, il est 6h30. On se fait les infos, l'actualité de ce vendredi 29 juillet avec Rémi. Et euh, Rémi, on t'écoute pour la météo avec que des bonnes nouvelles, bien sûr. Oui, la journée, elle est agréable, c'est vrai. Le soleil sera bien présent une nouvelle fois. Bon, on a des averses prévues ce matin de la Lorraine au Pays de la Loire. Mais ça va aller, ça va aller mieux. Ça va se dissiper au fil des heures et je t'ai dit, le soleil va s'imposer partout. Demain, c'est une autre histoire. Demain, il fera beau en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest et des orages à l'est et puis des orages qui vont s'intensifier dimanche toujours sur une large moitié est alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin, 13 degrés à Rodez, 14 à Beauvais, 15 à Périgueux et à Niort, 16 à Lille, 17 à Biarritz, 18 à Lyon, 19 à Paris, 20 à Toulon, 22 à Marseille, meilleur de la journée, il fera 19 à Cherbourg, 21 à Brest, 23 à Lille et à Rouen, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 29 à Nevers, 30 à Marseille, 32 à Agen, 33 à Lyon et 35 à Avignon. Et puis la pollution, c'est plutôt bon cette fin de semaine. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur euh, Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Si vous voulez faire tourner la première roulette de la journée, restez bien à l'écoute de Skyrock. On va faire tourner avec l'enceinte Monster Backfloat Float et la triple compil Planète Rap 2016. On continue avec la suite de l'actu. Les obsèques de Jacques Hamel célébrées mardi en la cathédrale de Rouen, une messe sera organisée dimanche et le Conseil français du culte musulman propose aux fidèles de s'y rendre par solidarité. L'église appelle les catholiques à une journée de jeûne en mémoire du prêtre assassiné. 3500 personnes se sont réunies hier à Saint-Étienne du Rouvray en Seine-Maritime. Au niveau de l'enquête, on en sait un peu plus concernant les deux terroristes qui ont attaqué l'église. L'identité du deuxième djihadiste a été révélée hier. Une nouvelle vidéo a été diffusée où on le voit menacer la France et s'adresser directement à François Hollande et à Manuel Valls. 4 Quatre personnes, euh, dont euh, un individu fiché S, euh, sont actuellement en garde à vue. Finalement, c'est non. Le Conseil d'État a tranché. La vidéosurveillance est maintenue dans la cellule de Salah Abdeslam. Le terroriste des attentats de Paris estime que la pratique porte une atteinte excessive à sa vie privée. Il avait déjà été débouté en première instance avant de faire appel. Le bilan revu après l'attentat de Nice au soir du 14 juillet. 35 personnes sont toujours hospitalisées. 7 sont en réanimation, dont 5 qui sont encore dans un état grave. À l'attaque au camion a fait 84 morts et plus de 300 blessés. Il faudra de la patience ce week-end sur les routes. Ça y est, nous y sommes. C'est le traditionnel chassé-croisé des vacances d'été entre juilletistes et haussiens. Bison futéiste, le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange. Pour les retours, la circulation sera difficile dès la fin de la matinée jusqu'à ce soir. Demain, la journée la plus compliquée de l'été classée noire. Les premiers ralentissements apparaîtront dès 4 heures du matin. Soyez prudents si vous comptez faire la fête pendant vos vacances, hein, normal après tout. N'oubliez pas que Sam est votre meilleur ami, il suffit juste de le choisir avant de sortir. C'est un petit peu la grosse inquiétude à quelques jours de l'ouverture des JO de Rio. Les autorités n'ont pas réussi à dépolluer la grande baie de Guanabara. C'était pourtant une promesse faite il y a quelques mois. Au final, la qualité de l'eau reste équivalente à celle des égouts. Une nouvelle pas vraiment rassurante dans la mesure où c'est à cet endroit hein, précis que sera organisées les compétitions euh, nautiques. Le comité olympique dénonce, euh, enfin commence à reconnaître qu'il faudrait un miracle pour que les athlètes ne tombent pas malades au contact de cette eau très polluée. Oh, ouais, c'est pas ah <laughs> la blague C'est pas des petites maladies. Juste ça, démarre quand les JO là Vendredi prochain, cérémonie d'ouverture. Ah, ok, c'est bien Des <laughs> sports et du foot, pas de miracle hier pour les clubs français au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match nul et vierge 0-0 entre Saint-Etienne et l'AEK et Athènes. Match nul également, un but partout entre Lille et Kabbalah. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure là pour le prochain point sur l'actu. Il est à euh, 6h32, le morning de l'été à Paris. On continue tout de suite la suite du son, c'est Drake, Rihanna, Too Good et Maître Gim juste après sur Skyrock avec Ma Beauté.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 Et dans la rue, elle t'abandonne. Work it, make it, do it makes us the better, faster, stronger. That, that, that, that, that don't kill me, can only makes us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. right Let's now. get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, on the boss tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ape. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That, that, that, that, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night man. that's how long I've been on ya. me like right Now. I don't know if you get a man or not, if you make plans or not. God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Uh, baby, you're making it faster, stronger. Oh. That, that, that, that, that don't kill me. Oh. Can only make me stronger. Oh. I need you to hurry up now. Oh. Cause I can't live much longer. Oh. I know I got to be right now. Oh. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. been on ya Since Prince was on Apollonia Since OJ had isotoners Don't act like I never told ya Don't act like I told ya uh. Don't act like I told ya Don't act like I told ya Don't act like I told ya me and making it harder, better, faster, stronger. That, that, that, that, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. princess on Aquilonia. Since OJ had isotoners, don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Aquilonia. Since OJ had isotoners, don't act like I never told ya. Gros classique de Kanye West à l'instant sur Skyrock. On va écouter Stronger, le morning de l'été, rap R&B à 6h43. On continue, la suite c'est Ali chez Keys. Son dernier morceau, In Common. Il y aura également le son de MHD et l'horoscope de l'amour qui arrive sur Skyrock. Le En route pour les vacances chez Leclerc euh, Oui, pour, quoi faire Bah le plein de carburant Chérie, en ce moment le carburant est à prix coûtant chez Leclerc Ah mais si le carburant est à prix coûtant chez Leclerc, allons chez Leclerc et je conduis C'est au moment où vous en avez le plus besoin que Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant. Du 29 au 30 juillet, hors fuel domestique, 20 modalités dans les magasins participants. Partir en vacances avec l'essence à prix coûtant chez Leclerc, t'avoueras que... Ah, les vacances commencent très bien. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 10 h 43 sur Skyrock, c'est parti pour l'horoscope. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Le moment que vous attendez tous, l'horoscope de l'amour, votre puissance amoureuse ou sexuelle de 0 à 5. Alors on commence par les plus malchanceux hein, ce matin. 0 aujourd'hui pour les Gémeaux et les Poissons, les histoires d'amour ne seront pas au rendez-vous aujourd'hui. Euh, profitez-en pour voir vos amis. 1 pour les Capricornes et les euh, Béliers, vous vous focalisez trop sur ce que les autres pensent de vous. Restez fidèle à vous-même et tout ira bien. 2 euh, aujourd'hui pour les Lions ainsi que pour les Cancers, dans l'économie de l'effort au lit et on va vous le reprocher. Il faut donner pour recevoir. 3 aujourd'hui pour les versos et les balances. Vous avez euh, besoin d'avouer vos sentiments. Pensez, c'est le seul moyen de savoir si c'est réciproque. 4 pour les sagittaires et les vierges. Une fin de semaine très agréable sur le plan sexuel. Vivez l'instant présent sans penser au lendemain. Et enfin, les euh, winners d'aujourd'hui, les taureaux et les scorpions. C'est 5 sur 5. Sans le vouloir, vous allez inspirer euh, confiance aujourd'hui. Vous séduirez au premier regard. Rapper Eminem, stop la c'est Alice Keys avec In Common et MHD juste après sur Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We would text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? somebody like me, you must be messed up too.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 I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, Family, wait see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, phantom, wait see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet you bandit. Hope we killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to me the family. Credit cards and the scams, Hitting the looks in the van. Legacy, family, wait see, look like a panda. Going it like a Montana. No. Honey killers, honey hammers. Legacy, phantom, legacy, phantom. Package full, Danny, Saddlebow, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your banner. Hope killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, trips to Dublin sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to let shoot. They be acting rats, I know we clapping I be pulling us up in the finest I got plenty of stuff in Bugatti, but look how I try to shoot. Black six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call up, feel it, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, gon' trend it. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the, doing the, doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Package Danny, selling ball, candy. Man, on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. The nigga pull up your banner killers understand me. I got broads in Atlanta, visit the lean, the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the links in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then niggas pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Skyrock. Skyrock. Skyrock. 6h58 et à l'instant c'était Niska avec Mustapha Jefferson, ah, le morning de l'été, par la suite du son avec Mike Posner. À tout que ça arrive. Juste après les infos, l'actu de ce vendredi 27 juillet, Rémi est en place et c'est parti avec la météo. Et une journée euh, plutôt agréable. Le soleil sera bien présent partout une nouvelle fois. Des averses prévues ce matin de la Lorraine au Pays de la Loire mais ça ira mieux au fil des heures. Demain samedi, il fera beau en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest et des orages à l'est. Des orages qui vont s'intensifier dimanche, toujours sur une large moitié est, alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin, 12 degrés à Aurillac, 14 à Cherbourg, 15 à Blois et à Clermont-Ferrand, 16 à Bordeaux et à Lille, 17 à Auxerre, 18 à Lyon, 19 à Paris, 22 à Marseille et à Perpignan. Dans l'après-midi, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 au Havre, 22 à Caen, 23 à Lille, 24 à Beauvais, 26 à Nancy et à Paris, 28 à Strasbourg. 29 à Bastia, 30 à Marseille et à Saint-Etienne, 33 à Lyon et 35 à Manos. Que La pollution, c'est plutôt bon cette fin de semaine. Les indices sont compris partout entre 3 et 4, ça monte à 5-8 fait. Sur Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Restez dans le coin, on fera tourner la première roulette de la journée ensemble tout à l'heure avec l'enceinte Monster Backflow, celle qui va dans l'eau, et la triple compil Planète Rap 2016. Soyez là. On continue avec la suite de l'actu. Un troisième jour de grève des hôtesses et des stewards chez France. Les syndicats demandent la prolongation euh, des accords d'entreprise sur la rémunération et les conditions de travail. Plus de 80% euh, des vols seront assurés aujourd'hui. Si vous êtes concerné, euh, vous pouvez vous rendre dès à présent sur le site de la compagnie. Les obsèques de Jacques Hamel célébrées mardi à Rouen, à la cathédrale de Rouen. Une messe sera organisée dimanche. Le Conseil français du culte musulman propose aux fidèles de s'y rendre par solidarité. L'église appelle les catholiques aujourd'hui à jeûner en mémoire du prêtre assassiné. Hier, ce sont 3500 personnes euh, qui se sont réunies euh, dans la commune de Saint-Étienne du Rouvre. Et au niveau de l'enquête, on en sait plus concernant euh, les deux terroristes qui ont attaqué cette église. L'identité du deuxième djihadiste a été révélée hier. Une nouvelle vidéo a été diffusée. On le voit menacer la France et s'adresser directement à François Hollande et à Manuel Valls. Quatre personnes dont un individu fiché sont toujours en garde à vue ce matin. Euh, toujours en garde à vue, oui, euh, ce matin. Et puis François Hollande qui confirme la création euh, d'une garde nationale. Elle sera composée des réserves opérationnelles de l'armée, de la police et de la gendarmerie. L'objectif est de la rendre opérationnelle au plus vite afin qu'elle soit, selon le président, au service de la protection des Français. Un bus volontairement incendié à Saint-Denis en banlieue parisienne. Un groupe d'une quinzaine de personnes est monté à bord du véhicule dans la nuit de mercredi à jeudi. Les individus ont mis, ont mis le feu après avoir ordonné aux chauffeurs et aux passagers de descendre une attaque inquiétante pour la RATP qui a porté plainte. Euh, personne n'a été blessé. Du sport et du foot, pas de miracle hier pour les clubs français au troisième tour préliminaire de la Champions League. Match nul et vierge 0-0 entre Saint-Etienne et l'AEK Athènes. Match nul également, un but partout entre Lille et Kabbalah. Et puis, renversante, c'est le mot utilisé par euh, l'équipe ce matin euh, pour évoquer les bleuettes. Les Françaises de moins de 19 ans se sont qualifiées pour la finale de l'Euro. Victoire hier soir contre la Suisse, 3 buts à 1. Elles se battront pour le titre contre l'Espagne ou les Pays-Bas. Eh ben, les eh ben, après, les euh, <laughs> après les bleuets, hein, les moins de 19 euh, masculins qui sont champions d'Europe, et eh bien peut-être les bleuettes. On espère en tout cas. On croise les doigts pour elles. Euh, merci Rémi. Le prochain point sur la tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on y retourne nous, il est 7h01 euh, exactement, avec du bon son pour bien se réveiller ce matin. C'est le euh, dernier jour hein, de la semaine, bientôt le week-end, pour ceux qui sont euh, peut-être au boulot déjà ou qui vont au boulot, puis pour tous les vacanciers qui nous écoutent, et eh ben profitez bien, rappel NB non-stop, une nouvelle heure avec le nouveau Pitbull qui arrive avec Florida, SCH, allô Maman, et tout de suite c'est le son de Mike Posner, que Pilini, Visa sur Skyrock.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 Marcherai partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô Allô, maman ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman Je crois que t'as besoin, de repos Allons-nous-en J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges Mais je dois t'affranchir Je parle à la faucheuse, la nuit je me réveille en nage Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords Ou l'argent que j'ai à Là je suis partout, toi tu m'inspires mais t'es plus là Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman pas terrible, tes cheveux blancs, allô maman. Je que t'as besoin, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement. Que j'ai pas tout fait pour te plaire, c'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? Je te rappelle après. plein de travail. Pardon. Skyrock, Skyrock, premier sur la nouveauté. Red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305, <laughs> Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready. what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh yeah cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. when I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow a genius, smoking Phoenix. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me feeling. So I'm trying to ride out. K-Rock Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galant, en de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le SMIC est ça c'est minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé album d'Alonso on vient d'écouter Binta, son album c'est Avenue de Saint-Antoine, il est dispo hein, bien sûr dans les bagues vous avez pu euh, le découvrir il y a déjà euh, quelques temps dans Planète Rap. D'ailleurs, on vous a mis euh, toutes les vidéos live et freestyle de tous les artistes qui sont passés cette saison. Toutes les vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Skyrock. Rapper Envy non-stop à 7h16. À la suite, c'est Ken Jones. Le morning de l'été, Rapper Envy continue avec Don't Mind. Et juste derrière, le son du J'aurais pas dû sur Skyrock. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planète 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Tips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Planet Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien En ce moment, chez Ikea, le cadre de l'imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Rap et R&B. Rap et R&B. Rap et R&B non-stop. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa.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 She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. And she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, pardon my French. I said, pass it And I said, No matter where I go, You know I love She said, She said, She said, my French. I said, pass it And I said, No matter where I go, You know I love all, Morning. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. Fais du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la White Widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow j'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. mes Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est je qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite du rap, rap R&B, du R&B, rap and R&B, Skyrock, Skyrock, Urban Music non-stop. slow down. They don't love you like I love you. Back up. They don't love you like I love you. Step down. They don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I Extrait de son dernier album Lemonade, on vient écouter Beyoncé avec Hold Up sur Skyrock. à 7h29, la suite du son avec Soprano. Le diable s'habille plus en Prada. C'est la Suisse Ça arrive juste après euh, Rémi et les infos, l'actualité de ce vendredi 29 euh, juillet. On ouais. va avec la météo, Rémi. Eh ben, une journée plutôt agréable. Hein. Le soleil sera bien présent partout une nouvelle fois. Bon, des averses, c'est vrai, ce matin de la Lorraine au Pays de la Loire, mais c'est mieux au fil des heures. Demain samedi, il fera beau en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest et des orages à l'est. Des orages qui vont s'intensifier dimanche, toujours sur une large moitié est, alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin, 13 degrés à Rodez, 14 à Beauvais, 15 à Périgueux et à Niort, 16 à Lille, 17 à Biarritz, 18 à Lyon, 19 à Paris, 20 à Toulon, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 à Cherbourg, 21 à Brest, 23 à Lille et à Rouen, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 29 à Nevers, 30 à Marseille, 32 à Agen, 33 à Lyon et 35 du côté d'Avignon. La pollution, c'est pas trop mal aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Tout à l'heure, on fait tourner la première roulette hein, de la journée. Soyez là, Planète Rap 2016 la triple compile, ainsi que l'enceinte qui va avec, la Monster Backfloat, celle qui va dans l'eau. Restez dans le coin, on continue avec la suite de l'actu. C'est à lire dans le Parisien ce matin, ça fait même d'ailleurs la une et ça peut s'avérer utile aujourd'hui et demain. Vous serez nombreux à prendre la route, c'est le traditionnel chassé-croisé de l'été entre juilletistes et haussiens. Certains rentrent, d'autres partent, c'est le jeu. Bison Futé sort le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange pour les retours. Ce sera carrément noir hein, demain pour le pire samedi de l'été avec des premiers ralentissements dès 4h du matin. Quelles applications pour éviter ou tenter d'éviter les bouchons. D'ailleurs, comment ils se forment ces bouchons eh ben, C'est tout simplement quand il y a beaucoup de monde sur une route et qu'une personne ou plusieurs ralentissent, euh, ce qui entraîne une réaction en chaîne parfois sur plusieurs kilomètres. Euh, pour éviter cela, vous pouvez télécharger Waze par exemple, qui est très performant, surtout en ville. Google Maps peut être utile également puisqu'il calcule les différents temps de parcours. Bison Futé euh, vous prévient des travaux et des accidents alors que V-Trafic vous informe en temps réel des bouchons. Enfin, si vous n'avez pas accès à Internet, enfin tout du moins à la 3G, la 4G, avec votre téléphone, eh bien un GPS TomTom assez récent euh, peut parfaitement faire l'affaire. Bon courage sur la route dès aujourd'hui et puis bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'en prendre. Un troisième jour de grève des hôtesses et des stewards chez Air France. Les syndicats demandent la prolongation des accords d'entreprise sur la rémunération et les conditions de travail. Plus de 80% des vols seront assurés aujourd'hui. Euh, si vous êtes concerné, vous pouvez vous rendre dès à présent sur le site de la compagnie. Les obsèques de Jacques Hamel célébrées mardi en la cathédrale de Rouen. Une messe sera organisée dimanche et le conseil Conseil français du culte musulman propose aux fidèles de s'y rendre par solidarité. L'église appelle les catholiques à une journée de jeûne en mémoire du prêtre assassiné. 3500 personnes se sont réunies spontanément hier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au niveau de l'enquête, on en sait plus concernant les deux terroristes qui ont attaqué l'église. L'identité du deuxième djihadiste a été révélée hier. On cherche encore à comprendre comment il a pu se radicaliser aussi rapidement. Une nouvelle vidéo a été diffusée où on le voit menacer la France et s'adresser directement à François Hollande et à Manuel Valls. Quatre personnes, dont euh, un individu fiché S, sont toujours ce matin en garde à vue. Pas de violence, mais pas d'infection non plus. La question est donc posée de quoi est mort Adama Traoré. Le jeune homme est décédé il y a dix jours alors qu'il était interpellé dans le Val d'Oise, en région parisienne. La deuxième autopsie n'a pas révélé de soucis de santé comme la première. L'avocat de fat de la famille a dit ne pas comprendre et demande un troisième examen. Sa mort avait entraîné euh, plusieurs nuits de violence à Beaumont et à Persan. Un discours d'investiture euh, historique, c'est officiel de depuis quelques heures. Hillary Clinton est la première femme qui va représenter l'un des deux grands partis américains dans la course à la Maison Blanche. La candidate s'est exprimée cette nuit à Philadelphie. Elle accepte la nomination des démocrates. Elle affirme avoir entendu les messages des partisans de son rival au primaire Bernie Sanders, un discours où l'ex-secrétaire d'État n'a pas manqué de sortir les couteaux contre le républicain Donald Trump. Elle estime que le milliardaire est dangereux et qu'il fait en sorte que les Américains aient peur pour l'avenir. Et puis un petit mot de sport et du foot. Pas de miracle hier pour les clubs français au troisième tour tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match nul et vierge 0-0 entre Saint-Etienne et l'AEK Athènes. Match nul également, un but partout entre Lille et Kabbalah en Azerbaïdjan. Merci Rémi, prochain point sur l'actu dans une demi-heure. À tout toutes et la suite du comme promis, Soprano, le diable s'habille plus en Prada et un classique de Bruno Mars derrière, Just the Way You Are sur Skyrock.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 Mais dépêchez-vous, il ne reste plus que 5 jours. Merci Super Leader. Profitez des soldes chez Leader Price. Jusqu'au 2 août, la machine à dosette Senseo est à 41,99€ au lieu de 69,99€, soit 40% de remise. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks, 16 centimes d'éco-participation. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. de l'amour sur Skyrock. Allez, c'est parti pour l'horoscope de l'amour. On a eu un petit problème publicitaire. Et eh ben, c'est pas grave, on y retourne, nous ensemble. Alors, votre puissance amoureuse ou sexuelle de 0 à 5, euh, c'est 0 euh, hein, pour les Gémeaux et les Poissons aujourd'hui. Dur, dur, dur. Les histoires d'amour ne seront pas au rendez-vous aujourd'hui. Profitez-en pour voir vos amis. 1 sur 5 pour les Capricornes et les Béliers. Vous vous focalisez trop sur ce que les autres pensent de vous. Restez fidèles à vous-même et tout ira bien. 2 euh, sur 5 aujourd'hui pour les les lions et les cancers, vous êtes dans l'économie de l'effort au lit. Et on va vous le reprocher. Il faut donner pour recevoir. 3 euh, pour les versos et les balances. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avouer vos sentiments. Foncez, c'est le seul moyen de savoir si c'est réciproque. Pour les sagittaires et les vierges, c'est 4 euh, aujourd'hui. Une fin de semaine très agréable sur le plan sexuel. Vivez l'instant présent sans penser au lendemain. Et enfin, les taureaux et les scorpions, pour vous, c'est nickel aujourd'hui. En 5 sur 5, sans le vouloir, vous allez inspirer confiance aujourd'hui.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 And I Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it work like my time, she. She ride it like a 63.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 Skyrock. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle Est-elle fidèle La France est belle, est belle Même regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle Je sais qu'elle m'aime, je suis français Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée Peut-être parce qu'ils me trouvent trop pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. evil Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enchaîner, Je suis français pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Le nouveau Black M à l'instant sur Skyrock, on vient d'écouter Je suis chez moi. La suite du son, ce sera avec Justin Timberlake and Stop the Feeling sur Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, alerte orange chez Lidl. Ah, enfin une bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle patron, euh, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui et demain, le kilo de gros abricots Origine France est à 2,99€. Des abricots Gros en plus À moins de 3 euros Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange Bah, euh, grosse alerte orange patron, comme les gros abricots. À 2,99€ le kilo. Ah bravo Je vois rouge maintenant Hein. Ah, je sais pas trop. Hein. On, on, devrait peut-être se mettre au vert. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 50-55, origine France. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible l'ix et les est à 220 29 euros au lieu de 289 sur présentation de la carte gratuite IKEA Family. Détails sur IKEA.fr. IKEA. Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 40% de remise sur tous les iPhone 4 et 5. Par exemple, l'iPhone 5 16 Go reconditionné est à 179 euros au lieu de 312 euros, soit 43% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant mystère, mystère auto. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. morning rap RB. RB. 6h, 9h sur Skyrock. On voyage. Je m'en pas les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL ville, on vie, La jungle, elle s'envoie voit ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. coup, on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien, Le majeur traverse le ciel, le voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On fire Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax vers Itachi. Dans de la monnaie, j'ai pas de mon j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous enquête. T'entends Dans, le vide, vois le monde en entier. Le monde en On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille.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 I can Un des gros sons de cet été à retrouver là juste après les infos avec Rémi, l'actualité de ce vendredi 29 juillet. Et c'est parti donc avec une belle météo, Rémi eh ben Oui, c'est plutôt agréable. Hein. Le soleil euh, est bien présent partout une nouvelle fois. Bon, des averses ce matin, de la Lorraine au Pays de la Loire, mais ça ira mieux au fil des heures. Euh, demain, samedi, euh, belle journée également, enfin surtout en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest et des orages à l'est, des orages qui vont s'intensifier dimanche toujours sur une large moitié est alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin, 12 degrés à Aurillac, 14 à Cherbourg, 15 à Blois et à Clermont-Ferrand, 16 à Bordeaux et à Lille, 17 à Auxerre, 18 à Lyon, 19 à Paris, 22 à Marseille et à Perpignan. Dans l'après-midi, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 au Havre, 22 à Caen, 23 à Lille, 24 à Beauvais, 26 à Nancy et à Paris, 28 à Strasbourg, 29 à Bastia, 30 à Marseille et à Saint-Etienne, 33 à Lyon et 35 à Manosque. La pollution, c'est plutôt bon cette fin de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. Et dans moins d'une heure, on fait tourner la roulette avec à l'intérieur la triple compil Planète Rap 2016 plus l'enceinte qui va dans l'eau idéale pour l'été, la Monster Back Float. Soyez là pour les inscriptions. On continue avec la suite de l'actu. Les obsèques de Jacques Hamel célébrées mardi en la cathédrale de Rouen. Une messe sera organisée dimanche. Le Conseil français du culte musulman appelle les fidèles à s'y rendre par solidarité. 3500 personnes se sont réunies hier à Saint-Étienne du Rouvray. Au niveau de l'enquête, on en sait un peu plus concernant les deux terroristes qui ont attaqué cette église. L'identité du deuxième djihadiste a été révélée hier. Une nouvelle vidéo a été diffusé où on voit euh, menacer, où on le voit menacer la France et s'adresser directement à François Hollande et à Manuel Valls. Euh, quatre personnes, dont un individu fiché S, sont actuellement en garde à vue. Finalement, c'est non. Le Conseil d'État a tranché hier. La vidéosurveillance est maintenue dans la cellule de Salah Abdeslam. Le terroriste des attentats de Paris estime que la pratique porte une atteinte excessive à sa vie privée. Il avait déjà été débouté en première instance avant euh, de faire appel. François Hollande qui confirme la création d'une garde nationale. Elle sera composée euh, des réserves opérationnelles de l'armée, de la police et de la gendarmerie. L'objectif est de la rendre opérationnelle au plus vite afin qu'elle soit, selon le président, au service de la protection des Français. C'est un peu la grosse inquiétude là, quelques jours de l'ouverture des JO de Rio. Les autorités n'ont pas réussi à dépolluer la grande baie de Guanabara. C'était pourtant une promesse faite il y a quelques mois. Au final, la qualité de l'eau est équivalente à celle des égouts. Une nouvelle pas vraiment rassurante dans la mesure où c'est à cet endroit précis euh, que sera organisée les compétitions nautiques. Le comité olympique commence à reconnaître en Hein, qu'il faudrait un miracle pour que les athlètes ne tombent pas malades au contact de euh. cette eau polluée. C'est un peu comme si tu faisais des épreuves dans la Seine. C'est pire que la Seine. C'est pire, un pire oh que mon Dieu. <laughs> Allez, <laughs> ah oui. Du sport et du foot, pas de miracle hier pour les clubs français au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Un match nul 0-0 entre Saint-Etienne et l'AEK Athènes. Match nul également. Un partout entre Lille et Kabbalah. Et puis du tennis, ça passe pour Gaël fils Le français se hisse en quart de finale du tournoi de Toronto au Canada. Il a sorti le belge David Goffin en 3-7-7-6-2-6-6-4. Il devrait au prochain tour affronter Milos Raonic. Merci Rémi, le prochain point sur l'actu dans une demi-heure. À, tout. Allez, nous on attaque une nouvelle heure de son rappel Elminan sur Skyrock. On se réveille euh, tranquillement avec du bon son, bonnes vacances déjà à tous ceux euh, qui en profitent, qui sont euh, debout, à tous ceux qui sont au boulot aussi peut-être. Bon courage à vous et ceux qui se lèvent là tranquille. Avec du bon son, il y a les Tony Pilots qui arrivent. MHD également avec Maman J'ai mal. Et tout de suite voici comme promis Justin Timberlake avec Unstop the Feeling sur Skyrock. Rocking on your radio. radio. Yeah. Skyrock.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 And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. too much. I've been thinking too much. Oh, oh, oh I'm falling, so I'm taking my time on my ride. oh, oh I'm falling, so I'm taking my time on my too much of me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. américain 21 Pilot à l'instant sur Skyrock. Leur nouveau morceau vient d'écouter Ride et on lance le top inscription pour la première roulette de la journée. Vous voulez choper l'enceinte qui va dans l'eau. La Monster Backlot, elle est idéale pour cet été. On vous file tout le son de Skyrock qui va avec dans la triple compil Planète Rap 2016. Pour ça, il suffit d'envoyer par SMS roulette au 720 roulette au 720, et vous pourrez peut-être tourner tout à l'heure avec nous. Bonne chance à tous. Et la suite du son, ça se passe avec Designer et Panda. Suite du son, le Joule avec Emotion sur Skyrock. Il est 8h16, bonne matinée à tous. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé Chez Lidl Mais qu'est-ce que tu racontes ah bah, Paumé, paumé, paumé. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre nouvelles récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,99€. Moins de euros le filet de 2,5 kg Oui, et Origine France, patron. Hein. Ça fait 80 centimes le kilo de pommes de terre nouvelles. On va encore... Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Ah, je suis mal. On est mal, patron. On. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-65, Agatha, Riviera, Colomba, Starlet ou Europa selon magasin, Origine France. <laughs> Allez, à toi Jérém, je suis sûr que t'es un mec marrant. Euh, ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et... Euh... T'en as marre de raconter des blagues pourries Télécharge Yax. Y-A-X. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi, le peuple Yax t'attend. Yax. Y-A-X. Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur tous les barbecues et planchas. Par exemple, le barbecue gaz série 2 Soligaz Compact est à 99 euros au lieu de 155 euros, soit 35% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des ça tombe bien. En ce moment, chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea. Casino. Bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, je n'ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 centilitres, le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. La literie en c'est chez But. En ce moment, moins 40% sur le matelas 140 par 190 Bultex Goodnight. 319,80€ au lieu de 529. But, c'est nous. Chérie, devine où on part en vacances. En Bretagne Non. En Corse Non plus. On part... Chez Netto, vite, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,99€ le kilo. 1,99€ le kilo Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ. Tous les, sons qui cartonnent. C'est Skyrock. Skyrock. Promis sur le rap. I got broads in Atlanta. Just at the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. In the bullet, you bandit. Hope killers understand it. I got broads in Atlanta. They in the family. Credit cards and the scammers. Uh, hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is like a bandit? Going out like a Montana. Honey killers, on the hands. Legacy, family. Why is family? Package full Danny. Selling candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! <laughs> <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, I get broads in Atlanta, twisted up leaning shit, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to lettuce you. They be anti rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the fountain, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No, some killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Pull up, feel it, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business and the rape, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Please. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pocket swoop, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. The nigga killer, you ban it. But we killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean, the fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. Skyrock, Skyrock, les versions uniques de tes sons préférés. C'est Jojo Joel sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Jojo Joel sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage Pour du Je vous attends devant la mer Trop souvent je me questionne Est-ce que ma musique est bonne Où sont passés les hommes Les vrais faut que je les raisonne Je fais ce que je peux pour mes potos. Et je font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois.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 On vient d'écouter Too Good et Rihanna le Stade de France. Hein. Dernier concert pour le Anti-World Tour en France. C'est samedi là, au Stade de France, à Paris. La suite du son, Alonso, Binta, ça arrive juste après les infos avec Rémi, l'actu de ce vendredi 29 juillet. On y va avec la météo. Ouais, bah c'est pas mal la météo encore euh, aujourd'hui. Hein. Le soleil sera présent euh, partout une nouvelle fois. On a quelques gouttes de pluie ce matin de la Lorraine au Pays de la Loire, mais ça va aller mieux au fil des heures, donc pas d'inquiétude. Demain samedi, il va faire beau en matinée avant l'arrivée de la pluie dans le sud-ouest et des orages à l'est, des orages qui vont s'intensifier euh, dimanche toujours sur une large moitié est, alors que le temps sera estival partout ailleurs. Les températures ce matin 13 degrés à Rodez, 14 à Beauvais, 15 à Périgueux et à Niort, 16 à Lille, 17 à Biarritz, 18 à Lyon, 19 à Paris, 20 à Toulon, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 sur la plage d'Aromanche, 19 au Touquet, 20 à Cancale, 22 les pieds dans l'eau à Royan, 23 à Lacano, 24 à Saint-Jean-de-Luz, 27 à la Grande Mode, 28 à Cannes et 29 sur les transats de 7. La pollution, c'est plutôt beau en cette euh, fin de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Lyon, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice. La roulette qui arrive, vous pouvez continuer euh, de vous inscrire par SMS en envoyant roulette au 7 20 20. On continue avec la suite de l'actu. C'est à dire dans le Parisien ce matin, ça peut s'avérer euh, utile euh, demain et aujourd'hui également. Vous serez nombreux à prendre la route. C'est le traditionnel chassé-croisé de l'été entre juilletistes et haussiens. Certains rentrent, d'autres part, C'est le jeu. Bison futé sort le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange pour les retours. Ce sera carrément noir demain pour le pire samedi de l'été avec les premiers ralentissements annoncés euh, dès 4 heures du matin. Quelle application pour éviter ou tenter d'éviter les bouchons D'ailleurs, comment ils se forment ces bouchons C'est assez simple. Il y a beaucoup de monde sur une route route et puis une personne ou plusieurs freinent, ralentissent, euh, ce qui entraîne une réaction en chaîne sur parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Alors pour éviter cela, vous pouvez télécharger Waze hein, par exemple, que vous connaissez certainement, qui est très performant, surtout euh, en ville. Google Maps peut être utile également parce qu'il calcule les différents temps euh, de parcours. Bison Futé vous prévient des travaux, des accidents, alors que V-Trafic vous informe en temps réel des bouchons. Enfin, si vous n'avez pas accès à Internet avec votre smartphone, la 3G ou la 4G, eh bien un GPS peut suffire. Un TomTom par exemple assez récent peut parfaitement faire l'affaire. Bonnes vacances à tous les concernés et puis prudence sur la route. On le rappellera jamais assez. Un troisième jour de grève des hôtesses et des stewards chez France. Les syndicats demandent la prolongation des accords d'entreprise sur la rémunération et les conditions de travail. Plus de 80% des vols seront assurés aujourd'hui. Si vous êtes concerné, vous pouvez vous rendre sur le site dès à présent de la compagnie, histoire de voir si votre vol est maintenu ou non. Un bus volontairement incendié à Saint-Denis en banlieue parisienne. Un groupe d'une quinzaine de personnes est monté à bord du véhicule dans la nuit de mercredi à jeudi. Les individus ont mis le feu après avoir ordonné aux chauffeurs et aux passagers de descendre. Une attaque inquiétante pour la RATP qui a porté plainte. Personne n'a été blessé. Un discours d'investiture historique. C'est officiel depuis quelques heures. Hillary Clinton est la première femme qui va représenter l'un des deux grands partis américains dans la course à la Maison Blanche. La candidate s'est exprimée cette nuit à Philadelphie. Elle accepte la nomination des démocrates. Elle affirme avoir entendu les messages des partisans de son rival Au primaire, Bernie Sanders. Un discours où l'ex-secrétaire d'État n'a pas manqué de sortir les couteaux contre son rival républicain Donald Trump. Elle estime que le milliardaire est dangereux et qu'il fait en sorte que les Américains aient peur pour l'avenir. Du sport et du foot, pas de miracle hier hein, pour les clubs français euh, en troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. 0-0 entre Saint-Etienne et la e euh, Athènes. Match nul également, mais un but partout entre Lille et Kabbalah. Et puis renversante, c'est le mot utilisé par l'équipe ce matin pour évoquer les Bleuettes. Les Françaises de moins de 19 ans se sont qualifiées pour la finale de l'Euro. Victoire hier soir contre l'Ouest, contre la Suisse. 3 buts 1. Elles se battront pour le titre contre l'Espagne ou les Pays-Bas. Yes, allez les bleus. Merci euh, Rémi pour ces infos de retour demain matin. Bah oui, dès 6h on est là. Allez, dès 6h, bonne journée à toi. Et nous, on continue 8h33, le morning de l'été rap R&B avec Alonso tout de suite, c'est Binta et un classique de Jason Derulo juste derrière sur Skyrock. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galant, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a de la nuit. C'est une bombe, c'est une kamikaze. sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place et tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. Up is yours truly, Jason Derulo. And it's skyrocket, exclusive, exclusive. Uh, a skyrock. Uh, rapping on and being non-stop. One more time. I, was so wrong, was so long. When I wasn't tuned to skyrock. I was caught up in her lust. When forever. So let me in, give me another chance, another chance. skyrocket. Ooh, what I do, but one chance. I just gotta to did. Watch You Say, un classique de Jason Derulo à l'instant sur Skyrock. C'est sa première tuerie d'ailleurs à Jason Derulo. On est en 2009. La suite du son, c'est le tout nouveau Joule avec Mon Bijou. C'est de son album qui est dispo, Emotions. Et juste après, on écoute Alicia Keys sur Skyrock dans le morning de l'été. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, alerte orange chez Lidl. Ah, enfin une bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle patron, faut le dire vite. Hein. Aujourd'hui et demain, le kilo de gros abricots origine France est à 2,99€ avec ton orange Bah, euh, grosse alerte orange, patron, comme les gros abricots. À 2,99€ le kilo. Ah, bravo Je vois rouge maintenant Ah, on est mal. Ah, je sais pas trop, hein. On, on devrait peut-être se mettre au vert. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 50-55, origine France. Dernier jour pour profiter de la dernière démarche chez Conforama et c'est jusqu'à moins 80%. Comme le réfrigérateur Beko 262 litres à 297,39€ au lieu de 449,99€. 35% de remise Ne me dites pas que je laisse de glace. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, date et magasin participants sur conforama.fr. 6h-9h sur Skyrock. R&B. Le morning rap R&B. c'est ta le choix. Hein. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. pense à toi quand je suis dans ma piscine. mon je fou toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh, oh.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 Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. C'est la première roulette de la journée. On part à Chalon-sur-Saône chez euh, Aurélie pour faire tourner. Comment ça va Aurélie Ah bah la patate. Ah bah oui. <laughs> ça s'entend. <laughs> T'as la ah, voix. Euh, on voit que t'as la voix souriante ah Aurélie. Ah bah obligée là avec vous ce matin, C'est très gentil, merci à toi. Est-ce que tu t'es bien réveillée ah oui, euh, super. D'accord. Et tu fais de quoi de beau aujourd'hui eh ben, je travaille en fait. Ah bah. Euh, <laughs> ça se voit pas, mais je travaille. Non, mais c'est bien, t'as le sourire, la pêche. Ah bah ouais. T'es déjà au boulot ou euh, Oui, oui, ah. j'y suis, ouais. ouais, Mais que des bonnes nouvelles, Aurélie. Ouais. <laughs> Et tu fais quoi dans la vie euh, je suis assistante de direction à la bibliothèque des chalots. D'accord, ok, la bibliothèque, les livres, les livres. Très bien. Bah écoute, euh, donc euh, voilà, c'est ton dernier jour de taf. D'accord Donc là, tu te prépares pour les vacances. Et pour bien se préparer pour les vacances, on gagne des cadeaux. ouais, la roulette, elle est lancée pour toi. Un gros objectif, Aurélie. Mais un stop groupé ah bah, ça me toutes ces collections-là. Hein. Ok, salut, on passe le bonjour aux collègues également. Et eh ben écoute Aurélie, j'ai envie de te dire que pour les vacances, tu es refaite en son avec la ah, triple ah, compile Planète Rap 2016. Mais ce n'est pas fini, tu es refaite également puisqu'on te file l'enceinte qui va avec la Bluetooth qui ah, va dans l'eau. Elle fait tout, elle surfe, elle nage, elle, euh, ah, coule pas. <laughs> eh ben, ça c'est des vacances qui commandent bien. Voilà, la Monster Backload pour toi. Je fais un gros bisou à mes deux enfants, Alexis, et Lisa et à mon mari qui m'écoute. Eh ben c'est passé, gros bisous Aurélie passe de très bonnes vacances. Merci beaucoup, merci Skyrock. Merci à toi Aurélie du côté bisous de Chalon-sur-Saône. Elle est repartie avec la totale dans la roulette. Restez là si vous voulez faire tourner la prochaine. Ça tourne hein, toute la journée sur Skyrock et le retour du son avec Ken Jones. Nouvel artiste américain qu'on a découvert là cette année. C'est Don't Mind pour la suite du son Sans Skyrock. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. Ah, j'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible les Mur est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Casino Bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, je l'ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 centilitres, le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Kiabi colore la vie. Ah, c'est l'été on se prend pas la tête, on vit en t-shirt. Et on fait son shopping chez Kiabi. En ce moment, le t-shirt très sympa, homme ou femme, avec des imprimés très mode est à seulement 5 euros. Ah, c'est l'été. Et même votre porte-monnaie, il se prend pas la tête. Du 27 juillet au 14 août, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Les légendes du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci. Hum, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez, Cléopâtre. Non, non, je dis ça au pif. Oh, oh. <laughs> Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le morning rap et 6h, 9h sur Skyrock. Skyrock. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir sans en avoir l'air. Tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter, quelques heures s'en aller. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, come está? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule go. You know I love them all. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, them my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know said, hola, como esta? She said, konnichiwa.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 da, Then she said, it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all, all, all. Le son de Ken Jones à l'instant sur Skyrock, un des cartons de cet été. On vient d'écouter Don't Mind, Rapper R&B non-stop, bah, le bon son pour euh, bah, bien vous réveiller. C'est parti avec Maxime, il est à 9h euh, tout pile. Bonjour Max. Salut Prisca. Tu vas bien Et alors Mehdi, il est où Ça va <laughs> Ouais, Mehdi il débarque, il débarque pour les dédicaces. Ne vous inquiétez pas, il est un peu indisposé ce matin. Ah bah. Donc, je l'ai remplacé au pied levé, bien oh, sûr. Bien sûr. La famille. L'efficacité de Prisca. <laughs> La rapidité, la vitesse, <laughs> oh, bah, la bah, ponctualité. J'étais là à 6h. Wouh Et ouais, wouh <laughs> Donc voilà, on s'est bien réveillé tranquillement. Bonne mhm. vacances à tous les concernés. Mais on oui. aussi à tous ceux qui, euh, qui se lèvent là, euh, ou qui sont peut-être déjà euh, au boulot, parce qu'il y en a qui bossent. et ouais, et en plus, il y a plein de cadeaux pour vous récompenser, tous ceux qui écoutent là ce matin. Et eh bah, ben, c'est très bien. C'est parti donc. Ah, bah, Bonne journée à tous. Ça marche, Prisca. À demain. Profitez et à demain. Ciao. Ciao il est 9 h 1 sur Skyrock, c'est Rapper NB non-stop jusqu'à midi avec euh, votre enceinte Monster Backfloat, l'enceinte qui flotte, qui fonctionne partout, dans la douche, dans la piscine, dans la mer et euh, elle flotte donc c'est la insubmersible. Et puis euh, on vous rajoute aussi la compil Planète Rap 2016 avec les 40 titres les plus puissants de Skyrock ces jours-ci, ça va tourner dans la roulette pour vous. Avant midi, c'est premier sur Skyrock, on attaque à une nouvelle heure de son maintenant, Urban Music Non-Stop avec Aitou et Nubissa. c'est Mike Posner. Pour attaquer l'émission, Black M juste après, Black M de section d'assaut, je suis chez moi. Et les Black Eyed Peas en souvenir, c'est Pump It sur Skyrock. non-stop. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool.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 Mais mon papa, lui, pourtant, se méfie d'elle. toucher les aides. Les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'embrasser Je suis français pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. number one radio. Radio. Sky. Sky. Rock. Unless your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. out right here. Do wanna hate on us? Do do need to ease on up? Do do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B L A C K E Y A D D to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, Rap et R&B, Skyrock, Urban Music, Hold up, They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love down. They don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you back up. They don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Hey, it's such a shame you let this like a top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror, and say, what's up? What's up, C'est Skyrock Rapper R&B non-stop tout l'été avec euh, Hold Up, le son de Beyoncé, le son euh, ça continue toute la matinée sur Skyrock avec Maître Gims qu'on vous prépare. Maître Gims, le son de Camping 3, la bande originale euh, du film qui correspond à Camping 3 justement Maître Gims qu'on va écouter Maître Gims en tournée Skyrock avant la fin de l'année il y a encore 10 dates à retrouver sur le skyrock.fm la prochaine c'est aux Zénith de Nantes le 25 novembre et vos places vous les achetez directement sur le 3w.skyrock.fm Maître Gims ma beauté ce sera juste après Rihanna un concert demain soir au Stade de France, événement Skyrock, la fin de la tournée française de Rihanna, l'anti-World Tour. Des places qu'on vous a offert sur Skyrock, bien sûr. A hein. pas louper Rihanna et Calvin Harris, This is what you came force c'est maintenant. Et Maître Gims, ma beauté, juste après. Suivi de Drake et One Dance. Alonso. Elle va te débrouiller, ça y est. nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur tous les salons de jardin, bains de soleil et parasol. Par exemple, le salon résine 4 places jardin Irlandes est à 99 euros au lieu de 179 euros, soit 45% d'économie. Dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas la vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Leader Price. Oh là là, c'est bientôt la fin des soldes. Pas de panique, Super Leader est là avec ses choix malins. Chez Leader Price, il y a encore plein de produits jusqu'à moins 50%. Mais dépêchez-vous, il ne reste plus que 5 jours. Merci Super Leader. Profitez des soldes chez Leader Price. Jusqu'au 2 août, la machine à dosette Senseo est à 41,99€ au lieu de 69,99€, soit 40% de remise. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks, 16 centimes d'éco-participation. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. <laughs> Allez, à toi, Jérém. Je suis sûr que t'es un mec marrant. Euh, ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et. Euh, T'en as marre de raconter des blagues pourries Télécharge Yax. Y-A-X. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi. Le peuple Yax t'attend. Yax. Y-A-X. Oh, Skyrock. Casino. Bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, je n'ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 cl le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Je viens de lire le prospectus but Litri en folie. On va pas acheter un matelas. Quoi Mais ça fait des années qu'on doit changer le nôtre. Il est tellement mou qu'on se retrouve toutes les nuits collés l'un contre l'autre. Justement, on va pas acheter un matelas, on va en acheter deux. En ce moment chez But, moins 40% sur le matelas 140 par 190 Bultex Goodnight. 319,80€ au lieu de 529. But, c'est nous. Chérie, devine où on part en vacances. En Bretagne Non. En Corse Non plus. On part. Chez Netto, vite, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,99€ le kilo. 1,99€ le kilo Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués comme le Sony Xperia E5.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 Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Rap et R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Non-stop music. C'est vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je m'étais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qui pensent notre dos Mon marche à la parole, je ça les dérange, je ça les dérange, qui pensent dos On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. Je eh, regarde trop la télé, eh, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales ils font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laissez parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je que ça les dérange. Je sais qui passe sur mon dos. Nous, on marche à la parole. Je que ça les dérange, qui sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce ça peut te foutre Qu'est-ce que ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la shut up. un NB en premier sur Skyrock avec Jules sur le son de Vita. C'était euh, ça les dérange à l'instant. C'est vendredi aujourd'hui, bientôt le week-end. Et attention, dimanche, 18h-20h, Skyrock Classics c'est la nouvelle émission qui déchire avec les sons euh, classiques de Skyrock, les sons qui ont fait le succès et euh, la puissance de votre radio préférée. À retrouver entre 18 et 20. En voici un de classics. Eminem, Lose Yourself. On file en 2002 maintenant. Et juste après, on retrouve du son rap français Necfeu avec Escrew. J'aurais pas dû sur Skyrock. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity grab he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance. thinking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstar and forth like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified Le diable me remet dans le mal, Et veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconcilie la seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes jamais de la vie. Mais je Celle qui, quoi, me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, je sais que je vais recommencer. Pourtant, c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même, tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète tu me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite du rap, du rap et du R&B et du R&B R&B Skyrock Urban Music non-stop to me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all conversation. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me. Pásame get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work, work, work. You see me do my care for my dirt, dirt, dirt, dirt. It's hip hop and R&B, y'all. New, hip, new hip hop. Skyrock. Skyrock. S-E-X-I-O-N. la soupe. C'est une go. Je répondais son phone, je c'est Déjà réfléchi.